Денес би сакал да зборувам за некои работи кои што се случија во меѓувреме и кои што се сериозни знаци на времето во кои што живееме. Нема прилика да ги кажам. До сега, иако ги споменувавме нешто, споменавме во средите, нешто вака приватно, ме радува Дезмон Дош што привлекува внимание, Јас воопште не очекував какво нешто да ќе се случи. 2001 година, кога бев во, во Джорджија, само 10 дена после 11 септември, таму тој живеел, се уште беше жив тогаш, меѓутоа, далеку можев само да гледам планината, каде што ми рекоа дека живее се уште над, над 90 години возраст, надвор од цивилизација немаше ни асфалтиран пат до таму. Едноставно сакаше да биде многу далеку. <laughs> Значи, ептен адвентистички. Не адвентистички туку ептен адвентистички. Надвор од секаква цивилизација. Да. Значи, не стигнав лично да го запознам, токму заради неговата желба да биде многу далеко од цивилизација. Но И не очекував. Ја знам во Грција има еден таков човек, односно починате веќе уште од 2002 година, кој што беше сличен случај за време на Втората светска војна и граѓанската војна во Грција. И веројатно имаше во тоа време на многу места во светот, но Дезмон Доз беше познат по тоа што значи не беше тој единствениот таков верник. Во тоа време повеќето верници беа такви, ако биле во војска или биле затекнати во војна срам за денешните адвентисти, кои што дори доброволно се пријавуваат да служат во, во воените формации на наци пактот и да бидат платени убици, дали во Афганистан, а денес да има адвентисти што тоа го прават, во Афганистан, во Ирак и адвентистки, да, и жени се пријавуваат во војска за Парис. Значи, за да после војската им плаќа стипендии за школување. Најчесто е тоа така. Затоа јас ги нарекувам платени убијци. Ако нешто правите за пари што е греф, тоа е или да не споменеме еден збор, или платен убијец. Срам за денешните адвентисти е тогашната верност на тогашните генерации кои што не сакаат да пукаат ниту во непријателот, кои што сакаат да го спасуваат и непријателот, дури, и се разбира сака пред се да му бидат верни на Господа и во четвртата заповед, дури и среде војна. Дановиве, што друго се случи? Некој од вас забележавте, многу чудна, до некаде малку и комична информација. Пред месец дена таман почнав да зборувам за трубите. Беше и празникот на трубите. Нели, пред Јом Кипур, минатиот месец. Па фативме, започнахме со седумте труби на почетокот од значи, осмата глава, па се решив да се вратиме на печатите, затоа што печатите се потребни пред да дојдеме до трубите, да ја разбереме осмата глава. И одеднаш на интернет се појави информации дека над Ерусалим, значи истиот период, мејатиот месец, жителите на Ерусалим биле вознемирени од еден чуден настан. Кој настан? Одеднаш почне да се слушаат звуци на труба, кои што доаѓале од небото, од Оскара малко и комично според мене. Ево да ја прочитам само една од вестите по повод тој настан. Необјаснив феномен ги загржал граѓаните на Израел, а мнозина од нив веруваат дека и судниот ден затрапал на нашата врата. Интересно. Жителите на Ерусалим се почесто ги плаши звук на труба, трубен звук кој што доаѓа од небото. Истовремено, со видлив знак на огнен прстен на хоризонтот. Јас на, на други портали пишуваше дека самите облаци биле многу чудни, биле формирани во вид на прстен, самите облаци, што во природата не случува такво нешто вообичаено. Дори се, овде дори напиша, еден српски портал ова го пренесува, што има смешен наслов, скандалозно.рс. Мнозина стравуваат за својата судбина и за судбината на светот, бидејќи бидејќи под наводници седумте труби спред Библијата најавуваат смрт и уништување. Јас се уште не дојдов до таму, значи со темата за седумте труби, тоа ќе оставиме за понатаму во текот на месецот. Но до некаде, до некаде некои новинари значи знаат до некаде каква символика имаат трубите, особено седумте труби во во откровението. Денес исто така живееме во време кога се почесто и почесто се шират гласините за така наречената Трета светска војна. Овие гласини започнаа уште пред две години, кога се случи превратот, пучот, како сакате речите го, во Украина, и кога отворено, значи, и Соединетите Американски држави и Европската Унија отворено а, фашисти на неуставен, насилен начин да дојдат на власт. И тоа потомци на буквално оние квислинзи кои што биле соработници со Хитлер во Втората светска војна. Значи, маските почнаа да паѓаат. Не, повеќе не се кријат повеќе ниту НАТО, ниту Европската Унија под некакви демократски маски. Отворено си ја представуваат својата грда фаца, дека подготвуваат фашизам за целиот свет, дека подготвуваат диктатура за целиот свет и дека сите треба да се усогласат со нивните планови со она што го планираат за целиот свет, инаку ќе има страшни казни, сека не се кажува какви казни, меѓутоа барем така општо се кажува страшни казни. Искам да ви кажам, како што и на многу проповеди кажав, не верувам и сега ќе речам, не верувам во Трета светска војна. Не може да постои нуклеарна војна пред да заврши времето на милост. Да, тога тоа не е светска војна. Војни постојат. Од крајот на Втората светска војна не постои една година во светот каде што нема војна. Замисли, од 45-та до денес не постои една година каде што не се води некоја војна. И тоа е исполнување на пророќството. Да се подсетиме на Христовите зборови. Матеј 24 глава. На самиот почеток, веднаш после предупредувањето за лажните Христоси и лажните пророци. Првиот нареден знак што го кажува се светски војни. Ако така можеме да го толкуваме, тој стих. Значи, веднаш после предупредувањето за лажни, Христос и лажни пророци, Господ им рекол на учениците, ќе слушате за војни и повици или гласови за војни, и повици се разбира. И што кажува веднаш потоа? Гледајте да не се уплашите. Тоа е мојата порака. Библијата ни дава голема сила да го победиме секој страв. Гледajte да не се уплашите. Зашто сето тоа треба да биде, но тоа уште не е крајот. Има и пострасни работи. Зашто ќе се креде народ против народ и царство против царство и на разни места ќе има глад, помор, и потреси. А сето тоа е почеток на страдањата. Тоа е почетокот. И да, тие се веќе одамна, може да речеме, за наше време, се уште, уште некој се уште живее. Лично не знам дали Дезмон Дос се уште живее денес, веројатно не. 2006, значи веќе, значи 2001 беше се уште жив, само 5 години подоцна. Дали постои уште некој? Сестра Менка, <laughs> ти си ветеран од својата светска војна. <laughs> Имаме уште некои генерации кои што... <laughs> добро, тамо, значи, во ред. Тогаш што се родена, да. да славна година. Е родена кога нацизмот ја доживеа најстрашната катастрофа, најстрашниот пораз во Курската битка. Тоа често пати на мајка ми го кажувам, бидеќи она е 43-та. И, а денеска некој сака да си игра Хитлер и Наполеон во близина на руската граница. И дури Ангела Меркел повика да денојове исто така, мислам, минат изминати седмици, на мобилизација. Британија исто така, оваа нивна денешна вештарка што е на влас, многу се сили нешто против Русија последно време наводно испратила војска кај Балтичките земји, членки на НАТО. И сепак, сепак, не верувам дека ќе се случи нуклеарна војна додека трае времето на милост. Како што зборував и порано, зашто не верувам? Значи, ако, ако не сум во право, ако испаднам во криво, само ја ќе бидам во криво. Нема да биде во криво ниту Адентичката црква, ниту а, вие, ниту... Ова го кажам само од моје лично име. Јас нека бидам лажниот пророк. <laughs> Имаше еден брат, се вика Ерик Бец, проповедник, независен, кој што 2005 година прорече дека тогашниот нов папа Бенедикт XVI ќе бил последниот папа. Тоа дори го кажа отворено на, се осмели да го каже отворено на, на Собор. А, да, во Вирджинија се одржа тој Собор. Со многу верници присутни од разни места дојдени. И јас и еден мој другар почнеме да го викаме во шега лажниот пророк, одnosno потенцијалниот лажен пророк. И така испадна. Никој не очекуваше дека Бенди 16 еден папа на доживотни функции со векови наназад, ќе поднесе оставка. <laughs> Ништо, такво нешто не се случило, велата од 13-тиот век. Знаете, и тоа се случи. И сега го имаме првиот језуит папа. Но да не се смелиме да речеме дали ќе биде после. <laughs> Не знае. Може и последниот папа ќе биде, ако не црнец, може би жена ќе биде последниот папа. <laughs> Шега на страна. Значи, ако не сум во право, јас ќе бидам лажниот пророк. Како што реков и пред 8 години, на една, во 2008 година, ако се секавате, Израел повикуваше да се нападне Иран тогаш, и дори со зборовите, ако сега не го нападнеме Иран, за неколку месеци ќе биде предоцна. Но американците тогаш не дадоа зелено светло Израел да го, да го нападне Иран со нуклеарни боеви глави. Се разбира со што друго. Зошто? Затоа што Иран веќе се дозна дека Иран веќе имал набавено од Русија а, оние тогашните С-300 беа, сега се новите С-400 ракетни одрамбени системи, кои што за НАТО пактот биле страф и трепет. Така беше кажено. За генералите на НАТО пактот, руските ракетни системи биле страф и трепет. Дали со страф, дали некој друг начин, Господ го има својот прст во светските настани, И дури како што му напишав на еден еднаш, на интернет, реков, ниту американците, ниту било кој друг на земјата владетел, нема контрола над своето нуклеарно оружие. И сега тврдам отворено, ниту една денешна воена сила нема контрола над своето нуклеарно оружие. Кажете како, зашто? кога кај нив се шифрите, кај нив се копчињата, компјутерот. <laughs> Затоа што само Господ има контрола, ете затоа. Луѓето нека мислат дека имаат. И денеска многу луѓе, колку неверници почнаа што мислат дека дека они го контролираат нивниот живот. Дали ние го контролираме нашиот живот? Што сакаме тоа правиме, што сакаме тоа не се случува. Има ли некој во седа што ќе се јави да каже дека со него е тоа случај? Не е тоа. Не е така. Малку, што рече Борче, една вртоглавица ќе не подсети дека не сме далеку од моментален инфаркт, од моментален мозечен удар, не сме далеку од било што сообраќајка, во секој момент може да не стрефи нешто што ќе не спушти на земја и ќе не одржи лекција дека ние не го контролираме ниту нашиот живот. Ние не го контролираме ниту нашиот здив. Бидеќи само Господ контролира. Не сте свој, точно. И јас верам дека тоа оружје ќе запали ова планета, затоа што тоа оружје Господ го чува за денот што иде, денот што гори како оган, велат малите пророци. Денот Господов, во кој што горко ќе овка и јунакот. Господ ќе го запали тој арсенал. Тоа оружје ќе го употреби тогаш кога ќе биде уништен гревот. Тогаш кога ќе настапи оној последен суд, огненото езеро, и ќе биде и ќе треба да биде очистено лицето на оваа планета пред да биде создадено све ново. До тогаш, сега да се случи војна со 2-3 милиарди жртви, пред да заврши времето на милоста, некако не ми изгледа верно. После времето на милоста? Да кога само 144 илјади запечатени ќе бидат заштитени од секаков ветар, па и од нуклеарниот, а со другите ќе се случува салата, за жал. Со другите ќе се случува страшно нешто, како што вели петата труба. Со другите ќе абараат смртта, луѓето ќе абараат смртта, вели во тие денови. И смртта ќе бега од нив, какви зборови, страшни зборови што сека се случува за, за време на тие седум зла. Да, подобро е ако никој од нас не живее тогаш, а да, биде, да си биде спасен. Подобро е во гроб да бидеме, ама спасени. Бидеќи само илјади ќе бидат живи и ќе поминат ни сета тоа без да сгрешат. И никогаш нема да видат смрт до Господовото доаѓање. И последната голема гласина, за која што веќе подолго време се зборува, еве да ја повторам само со јазикот исто така на еден новинарски напис. Ова токму брат, брат Костал го сподели на неговата фейсбук страница, па Е корисна прилика да го поздравам со сестра Надежда. Објавен ужасот кој ни се подготвува. Кој ужас? Погодете. Германија ги укинува парите. И сега ќе речете, па шо е тука ужасно. Ајде да видиме што кажала најпознатата ТВ куќа во Германија. Првата шокантна вистина е дека се укинуваат парите, а втората е дека на сите ќе ни биде вграден чип во десната рака. Интересно зашто ќе споменуваат ова десната. Зашто никој не вели левата. <laughs> зашто никој не го споменува челото. Откровение вели дека и живот на дзверот ќе биде ставен врз чело и врз десната рака. Да, меѓутоа со што има врска? Сега ќе видиме. Се кажуваат разни информации во врска со оваа тема. Ангела Меркел во врска со овој настан мејата недела се сретна со својот француски колега, од кого според официални извори побарала и поддршка. Значи, сега не е само Америка, се подготвува и во Европа. Зошто да не споменувам сега имигрантската криза, девијаците, силувањата, а, сиот нерешен случај, цела Шведска е претворена во бојно поле, не знам дали знаете. Проституираните медиуми тоа не го кажуваат на вести, тоа е под цензура се ставени тие информации. Германија се водеше војна по улиците. Жените не сме да отидат на базен. А, силување масовни, напади, убиства, реакција од страна на десничарските движења кои што убиваат, како и во Грција, имигранти и така натаму. Но сето тоа се премолчува во медиумите за да не добиеме реалната слика на тоа што се случува. Би сакал да се подсетиме на една тема во врска со ова. Знаеме што вели откровението. Ке направи на сите големи мали слободни робови да им се стави жик. И што е суштината? За да не може никој ниту да продава, ниту да купува, освен оне кој го има живот и не само живот, туку и името на зверот. Значи, сите оние кои што се на некој начин претворени во собственост на зверот. 144.000 што ќе имаат на своите чела, според Откровение 14 глава 1 стих? Да, печатот е според седмата глава. Но на 14 глава пишува на нивните чела името. Името на Христовиот Отец. Името на Господ. Божјето име ќе го имаат на нивните чела. Што значи, кому му припагаат? На Бог, тие се Господова своина. Оние што ќе го примат жигот, кому му припагаат? Зошто Библијата го користи овој израз жик? Од каде е земен тој израз? Што значи жик? Како губената, да. Не само губената, во библиски времења луѓето се жигосувале, односно, кои? Робовите. Што, што била функцијата на жигот? Собственост, точно. Господарот со своето име, најчесто тоа било име, го жигосувал робот и робинките, и тука нема анестезија, се разбира. Животните исто така биле жигосувани за да се препознава чија собственост е тоа говедо. Па ако, да речеме, во мојот <laughs> во мојот двор или во мојото трло се најде говедото на на брат Драги, например, <laughs> со жик на Драги, мене ми следува беселка на Дивиот Запад, како конјокрадец или, или било што. И што кажува сето тоа? Сето тоа кажува дека во последното време, значи во ово време кога луѓето мислат дека најмногу напреднале според илузиите комуњарски, дека човештвото напредува, кога ја во ова време луѓето масовно се подготвува да бидат претворени во робови. Жигот значи робство. Значи да му припаѓате некому без своја волја. Робство. И неку зашто жиг. И сега прашањето што се поставува е кому ќе му припаѓаме? Затоа што не можеме да бидеме наши, апсолутно слободни, или ќе му припагаме на Господа, едниот собственик, кој што има право над нас, бидејќи не создал и многу по битно не откупил Значи, ние сме де-факто, сите луѓе на светот, де-факто се негова собственост, признавале или не. Објективно, тоа е реалноста. Само што Господ не сака луѓето да му служат со сила, за разлика од земскиве владетели на чело со паднатиот ангел. Или ќе му припаѓаме на Господа, Значи, ние не сме своји, секако не сме своји. Некому ќе бидеме. Знаете ли, вели апостол Павле на римјаните, знаете ли дека кому му се предавате за послушност? Слуги сте му или робови сте му на оној кому му се предавате. Или на Господа, или на гревот. Во контекст на оној муабет да грешиме ли, ако не сме под законот, туку под благодата. Поентата е, ако грешиме, значи, повторно, сакаме робство. Пагаме во робството на гревот. Како што рече Господ, секој оној што греши, му робува на гревот. Галатјаните, пета глава, први стих. Има еден многу убав стих во Галатјаните, пета глава. Првиот стих, Стојте во слободата, вели апостол Павлин, пишува на галатјаните, стојте во слободата со која Христос не ослободи и не се подавајте пак под робски јарен. Што значи ова пак? Сме били ли не некојаш под робски јарен? Да, меѓутоа, еве и И фарисеите му рекоа на Христа, ние, наш татко е Аврам, ние никош на никого не сме биле робови. Еве, било кој денешен граѓани на 21. век, еве, ние тука, може да речеме на некого сме биле роб или слуга. Меѓутоа, Господ рече, вестена, вестена ви велам, секој што прави греф, му робува на греот». Вистина ви лага. Вестина. Чиста вестина. Не е само некоја силна дрога во прашање. Секој греф представува робство и зависност. Луѓето и кога сакаат, јас го знам тоа од моја искуство, што таму на 16 години, <laughs> пред да, пред да поверувам, кога сакаат да се ослободат од, од некој греф, барем за кратко, не можат. Е сега некој ќе рече, а, јас кога сакам ќе оставам цигари, пример, викаме во сол, така, јас кога сакам оставам цигари, кога сакам пак ќе пропушам и така. Тоа значи дека цигарите не ти се најсилниот порок. Но да си го најдеме најсилниот наш порок, може ли да го оставиме со своја сила? И мене цигарите не им биле проблем. Сум пробал цигари, не, сум пробал жестоки пијалоци, не ми биле зависност. Но дали да си го најдеме нашиот карактеристичен порок, нашата природна слабост на која на, најмногу сме и служеле, да се, да се изразиме со апостол Павле, дали можеме тоа да го оставиме со човечка сила? Нема шанси. Само Светиот Дух можел да ме ослободи од тоа И тоа сум го искусил. Тоа било реалност. Само Светиот Дух може да го победи гревот, да го изгони бесот од овој дом и потоа да го очисти, да го измете. И се проблемот е да не го оставиме Светиот Дух, да, да остане тој дом празен, па да се настават уште седум полоши бесови во него туку секојаш да бидеме со духот во нашите срца, кој што вика Ава, Оче. Што е проблемот со парите? Имаше пред некој, пред некоја недела, може би, се ширеше низ интернет една ваква слика. Сте виделе, може би, денешното да робство не е со пранги, со окови, покажа буквално синџери, раце во окови, туку денешното робство е со што? Со долг, конкретно. Картички, долгови во банка. Денешното робство е со пари, затоа што со парите луѓето стануваат должници. Не знам дали сте прочитале што пишува на на банкротата од американскиот долар. Не мислам на масонските знаци и символи. Не мислам ни на тоа. Да, варед. <laughs> Сето тоа има своја, своја значење. На секој американски долар пишува This note is a legal tender for all debts, public or private. Ова банкнота представува законска гаранција за, си, за значи, можност, средство за плакање на сите долгови, јавни или приватни. Зошто е тоа така? Зошто тоа го пишува? Затоа што банкнотите не се вистински пари, банкнотите се тоалетна хартија. Каква вредност има една банкнота, само по себе? Значи, вие носите во продавница тоалетна хартија, за да добиете вистински вредности, производи. Зошто е тоа така? Зошто не е како порано да однесете вистинска вредност, злато или сребро, за да добиете вистинска вредност, еквивалент на размена. За да има повеќе пари од злато, за да има повеќе тоалетна хартија од вистински пари, зошто? За да може да се манипулира. За да може луѓето да станат должници, луѓето да станат робови на банките. Додека имаме, брека и сестри, додека имаме слобода, сакам ставам пари во банка, сакам извадам картичка или не сакам. Значи, не е проблем да плакеме безготовинско со картичка. Да, поефикасно, поубаво, побезбедно, чипот па уште побезбеден, како го фалат, тогаш ништо не можеш да носиш на себе, едноставно ќе влезеш секаде, секаде ќе бидеш прочитан и без да знаеш. Многу убава работа. Меѓутоа, се додека ја имаш слободата, Јас како и татко ми, <laughs> татко ми е на да банка не веруваш, а работеше во банки. <laughs> во животот. Све под перница. <laughs> Јас како него, по негов памет исто. За, мислам за било која заштеда. Но, се додека ја имате слободата, вие сте ставиле пари во банка, вие сте побарале, сте извадиле картичка. Е во ред. Но кога ќе ви речат, од сега нема пари, иако и овие пари се начин за манипулирање, значи лажните банкнотите. Но кога ќе ви речат, од сега, дали чип, или без, нема пари, или што тоа значи? Вие морате да бидете робови на банките. Значи, тогаш ја губите слободата. Вие мора да купувате утре за утре, со ништо, буквално ништо, значи една бројка на некој електронски а, електронска сметка, бројка, што значи тоа? Не значи ништо, тоа е едно големо ништо, тоа не може ни да се фати за разлика од бркнатата. Тоа не е материјално, тоа е софтвер. Тоа е дух, ако сакате. Одите, влегувате во продавница и ќе купувате работи, производи со ништо. А ќе мислите дека сте богати, дека имате се, затоа што таму некаде на интернет ќе видите дека ви стои на сметката толку и толку пари. Ви стои една бројка. И колко тоа сигурно, што ако еден ден отидете, и како прво нема интернет, или што ако влезете во сметката и видите нула, пак ти буни се кога сакаш, ама кога беа парите под перница, <laughs> тоа не, не може да ти го одземат. Онака со притискање на копче или на било каков друг начин. се движи светот кон во правец на робство. Големо робство, последното и затоа и најголемо робство. И сепак пораката е да не се исплашиме, да бидеме мудри што и како ќе постапиме во овие последни денови и со нашиот имот и со нас самите. Да не заборавиме дека една мала држава, Исланд, ги стави банкарите во затвор и денес имаат и висок стандард и економијата им цвета. Една мала држава го направи тоа што Америка не смее да го направи, бидејќи Америка е 100 години уназад роб на банкарите, од кога го донесува Законот за Федерални резерви 1913 година. Америка се уште нарекуваат првата економска суперсила во светот, Кина е втората, иако е зад петици е Кина. Меѓутоа, Америка е толку економска сила, што не може да ги печати своите пари. Значи, американските долари не ги печати државата, ги печатат приватни банкари, што на државата потоа им ги даваат како заем со дебели камати. Кадафи проба да направи златни динари, односно да, да ги врати вистинските пари и да го, тој монетарен систем да го проштири во цела Африка, не само во Либија. Му ја скинаа главата. Кенеди проба да го направи истото со доларот 60-те години, му ја скинаа главата. Кој владае со светот? Не владеат државите, владеат приватни банкари. А тие му се кланјаат на Луцифер. Тоа робство се подготвува, тоа робство денес се наметнува. Многу поголеми држави се робови, затоа што се должници, нели? И Македонија е, мегето Македонија е мачи и кашан, што да велат српите. <laughs> Дори читав денејеве интервју со хрватскиот пратеник Иван Пернар, многу антиглобалист, многу симпатичен за мене дечко. Отворено зборува све против ЕУ, против НАТО, не, не е жален никого и не се плаши од никого. И тој дори кажа, ме обвинува дека сум руски шпион, меѓутоа, јас со сите руси со кои што сум <laughs> дошел во контакт, тие ми велат, ние не се интересираме што се случува во Хрватска. <laughs> Исто мала земја, што не интересира нас, <laughs> што се случува со вас. И ние, македонци, сме такви. Не сме толку битни како, како нација. Некој рече нешто? Како нација не сме битни, но како, па не сме битни како нација, но како, како поединци, како Дезмон Дос, како поединци, како, ако сме силни верници во Бога, како поединци може да го превртиме светот, како Христовите ученици и рибари. Со Господа може да бидеме се, а без Господа Што и да сме, сме една голема нула. Какво што се и денешните пари, и денешните лажни вредности, и многу што што постои денес, а луѓето како робови се наоѓаат во илузија да веруваат и да мислат дека тоа е сето оно што мораме да го да го имаме, да го следиме и така натаму. Замислите каква, каква, каков робски менталитет имаат само нашите политичари кога велат сите и власт и опозиција. Ние немаме друга алтернатива. Ние мораме да бидеме во НАТО и Европската Унија. Кога нешто мораш, што значи тоа? Дека си роб. Да го послушаме апостол Павле, да стоиме во слободата со која што Христос не откупи и да ни даде Господ мудрост и сила што ќе правиме и како ќе постапиме во овие тешки денови кои што се пред нас. Зато што ако вака трнала работата, прашање е дали 2020 ќе ја доживее о, ние или овој свет. Со толкова брзина може и Господ да дојде и пред тоа. Освен ако тој повторно не ги одложи работите и не ни даде повеќе време за милост. Ке се скрати, да. Да. Е, да, оваа информација, благодарам, Илија. Оваа информација, се секавате понеделникот беше годишна на реформацијата, се сретнаа папата и председателот на Лутеранската конференција во Шведска и објавија земничка декларација глупост, која што вака гласи од прилика, папата повеќе не е антихрист, а Мартин Лутер повеќе не е еретик. Ако Мартин Лутер, кој што тврдил дека папата е антихрист, повеќе не е еретик, значи бил во право. Тогаш како може папата повеќе да не биде антихрист? <laughs> Или ако папата не е антихрист, тогаш Мартин Лутер е во криво и треба да е еретик. Можеме ли да ги соединиме светлината и темнината, вистината и лагата? Па да, они се имаат рокови кога нив Господ им ги расипа плановите уште порано сака, уште 2000-тата, но се одложија работите. И сега затоа велам прашање, дали ние ќе имаме уште една деценија време на милост? Или веќе живееме во времето кога настаните ќе завршат без ново одложување. Многу скоро. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.